Mantras atkārtošana. Ja vēlaties panākt pilnīgu savas dabas attīrīšanos, tad mantras atkārtošana var būt ļoti iedarbīga. Mantra nozīmē skandēšanu. Tā var būt zilbe, vārds, vairāki vārdi vai teikums. To atkārtojot, mēs varam ienest tīrību visā mūsu būtnē. Izrunājot vārdu tīrība, mēs varam pārvērst savu iekšējo un ārējo dzīvi. Katru dienu atkārtojiet vārdu tīrība 108 reizes, uzliekot labo plaukstu uz nabas. Jūs jutīsiet, kā bezgalīga tīrība ieplūst un caurstrāvo jūs. Ir arī cits sistemātisks veids, kā var izmantot mantru. Izvēlieties mantru, kura jūs uzrunā, piemēram, om kas ir visumu svētā skaņa, vai arī vienu no Dieva vārdiem. Pirmajā dienā varat atkārtot mantru 500 reizes, nākamajā dienā atkārtojiet to 600 reizes. Katru dienu palieliniet skaitu par 100 reizēm, līdz sasniegsiet 1200. Tad samaziniet šo skaitu pa simtam dienā, līdz atkal sasniegsiet 500. Turpiniet šo vingrinājumu nedēļu pēc nedēļas veselu mēnesi. Vai jūs vēlēsieties mainīt savu vārdu vai ne? Pasaule dos jums jaunu vārdu – tīrība. Ja atkārtojot mantru, jums sajūg skaits, nekas. Vienkārši turpiniet ar tuvāko skaitli. Atkārtošanas nolūks ir atturēt jūsu apziņu no citām lietām. Skaitot – Jūs nevarēsiet domāt par kaut ko citu, tādēļ atkārtojot centieties nokļūt klusuma pasaulē, kura atrodas skandējuma dzīlēs. Tad vispār nebūs vairs vajadzības skaitīt. Jūsu apziņa būs vērsta tikai uz to, ko atkārtojat. Un jūs sāksiet just, ka meditējat vienīgi uz mantras iekšējo nozīmi. Tieši pateicoties savam nemirstošajam iekšējam saucienam, mēs iemantojam un vairojam tīrību. Iekšējam saucienam, pieaugot, izgaismojas visa mūsu būtne. Attaustot apgaismībai, mūsos ieplūst tīrība. Es minēju dažus garīgos vingrinājumus, kuri var palīdzēt tīrības sasniegšanā, taču nezūdošu tīrību, augstāko tīrību – Mēs gūstam vienīgi no mūsu iekšējā sauciena pēc visaugstākā. Lai kur tu ietu, ej ar iedvesmu un tiecību. Lai ko tu darītu, dari ar mīlestību un rūpēm. Lai ko tu redzētu, lūkojies ar tīrības skaistumu un atbildības cieņu.